Duhule Sfinte, lumină lină, al veții noastre dăruitor, vino din ceruri, dă-ne lumină și fine astăzi mângâietor, noi am pierdut calea cea bună dreaptă și într-o păcate ne-am cufundat. Vino, stăpâne, toți te așteaptă, ești ca un soare prea luminat.